Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Po idemo po knjizi Tesiru Lallam od učenjaka Al-Bessama došli smo do 17. hadisa a ne bih urirate radijallahu anhu ani nebi sallallahu alaihi wa sallam قال od Abu Hurire se prenosi da, da je Hurire sallallahu alaihi wa sallam rekao leu la en ešuqa na umeti da ne bi otežao svome umetu mome umetu le mertuhum bis sivake naredio bi naredio bi im korištenje misvaka misvak inde kulli salatin kod svakog namaza odnosno misli se prije svakog namaza hadis mu tefeku na lih u rivajetu mimo Buhari i muslima je došlo inda kulli wudu'in naredio je znači isti hadis samo kod kod e, svakog abdesta odnosno prije svakog abdesta nas interesuje ovo što je došlo u uh, hadisu mutafakun alejhi od Abu Hurere uh, e, hadis znači govori o tome o vrijednosti od vrijednosti upotrebe misvaka <clears throat> da je koristan uh, odnosno do te mjere da je koristan da je poslanik sallallahu alejhi imao namjeru da da naredi ne bi naredio nešto što, osim, osim da to nije puno korisno pogotovo što se ta korist vraća na osobu koja ga koristi uh, eh, čišćenje svaka vraća se čišćenje uh, usta i zubi što znači da ukazuje na, na korisnost toga koja se vraća na čovjeka ali nije to uradio zbog, e, zbog e, milosti prema svome umetu, jer bi im bilo propisano. A da je im propisano, otežalo bi im se. <clears throat> Iz tog razloga. Ovo nije, jedno, nije jedini, znači, jedini e, ili ibadet, ili jedini propis koji je poslanik Salam Salam izostavio iz razloga, iz bojazni, da se ne, ne propiše ovom umetu. Sličan primjer tome je čega? Teravih namaza. Teravih namaza teravih namaz, poslanik sallallahu alejhi ve nakon što je klanjao u nekoliko navrata i kad se formirao džemat za njim, a to se spominje u nekoliko navrata da je klanjao i ne s ciljem da je pozvao da klanjao, nego su oni su došli i klanjali za njega svi da on klanja noću kijamu lil u, u toku Ramazana. Oni su stali za njega i klanjali, pa tako došli nekoliko noći za njim, pa on jedne noći nije izašao nikako, pa im onda pojasnio znam ja, kaže, da ste vi došli, da me čekate, ali nisam izašao, zbog toga, kaže, što se bojim da će biti propisano ako ustajem na ovo. I, I na tome je završeno. Znači, nije klanja uopšte, e, nisu, nije za vrijeme poslanika sa njegovog života, nije klanja na teravija u obliku koju mi danas imamo. Tek je to poslije Omer Adjelahan uvelo da se klanja. Za vrijeme Bekra se nije klanjao, za vrijeme, e, u početku Hilavta Omera nije se klanjao. Znači, slično ovom ovdje pojenta je ovdje sličnosti u tome da, da nešto poslanik sallallahu alaihi wa sallam e, izbjegne da ne bi postalo obavezno umetu, iz milosti prema umetu. E, naravno, hadis ukazuje, e, ukazuje na, da je mustehab, propis koji se izvlači iz ovog, da je mustehab koristiti misvak, da je mustehab koristiti pred misvak, prije namaza. U, pod misvak ulazi ovdje i e, današnja sredstva, oni u mjestima gdje nema misvaka. Vi znate misvak, to, e, to je znači ono drvca štapić mali, koji se koriste od posebnog drveta u arabskom svijetu. Erak se zove. E, a tamo gdje nema misvaka, a e, čak i gdje ima misvak, znači na mjesto misvaka dolazi danas znači pranje zubi sa četkicom ili prije su ljudi kod nas prali zubi, vi znate, sa, uzmu soli, uzmu soli i stavi e, prst na zube i protrljaju. Ili samo to da, da osoba uzme prstom da sebi protrlja zube, da, da očisti usta, izbaci što ima u ustima i to je došlo u hadisu od Ali radi Allah. Ano. Znači to je u najmanju ruku to da se uradi, da se očisti, da se izbaci iz usta ono što bude od hrane i od ostataka. <clears throat> Dalje hadis... Uh, <clears throat> uopćeno govori znači o, o znači o, da je da je mustehab preporučeno koristiti misvak a onda posebno prije namaza a mi smo spominjali iz oblasti e, fika kad smo govorili znači one situacije nabrali smo tamo 8 ili 9 situacija kad je mustehab koji je došlo u hadisima da je mustehab koristiti misvak jedna od tih situacija je ovo znači prije namaza ili prije abdesta kako došlo u rijavite mimo Buhari i muslima. Šta je smisao ovdje pojenta što, šta je mudrost u tome da se koristi misak prije namaza. Šta ima prije namaza da se koristi. Jedan, jedno tumačenje je to kaže da je mudrost u tome što je od inače od propisa namaza da osoba koja hoće da pristupi namaz uh, a to je vid munađata, odnosno opođenja razgovora sa Allahom Đelešanu, namaz je opođenje prema Allahom Đelešanu, kontakt sa Allahom Đelešanu ili kako hođe danas vodeći ono konekciju. Falabat kaže konekcija, slabo i badete, vodiš, radiš. A, u takvom stanju osoba najbolje da bude u, znači, u najboljem obliku. Znači, izgleda čistoće i svega ostalog, da takav dođe pred Allah Đelešanu. I zato je mustahab, znači osoba kada hoće klanjati da, da se i najljepše obuče, u najljepšem stanju i najljep, najboljem izgledu. Uh, naravno, ovdje ibret je osnovna stvar, a to je da pokrije stidno mjesto, a ostalo, znači sve su kemalijat, odnosno sve je, uh, uh, stanje može biti uvijek bolje i bolje uh, jedno od drugog. To je jedno tumačenje. Znači, da osoba dođe uh, čista i u lijep, lijepom stanju, lijepom izgledu pred Allah Đelešanu. Drugo tumačenje je to, kaže, što ovo ima veze sa e, vijetom, zijetom koji se nanosi, koji se nanosi e, melecima. Kaže, e, stvar ima veze o tome da se, na, da se ne zijete time meleci sa neugodnim mirisom iz usta. Ako osoba ne peri zube, ne vodi računa zuba, ne peri, ne čisti zube, ne ima sumnji da, da će iz usta se osjeta, osjećati neugodan miris ili ili ti, kako od nas kažu, smrad iz usta. A to ima veze s onim hadisom, znate, poznati hadis Motefeku na lihi, od, uh, ili u rivajetu kod, kod, kod džabira, uh, gdje je sastavljeno sve tri one stvari, sve tri one vrste, vrste uh, uh, luka koje imamo. Kaže, men ekele thuma u al basale au kerrath ili kurrath, kaže, ko pojedi bijeli luk, crveni luk ili prasu, Fela jakra benne mesđena, neka se nikako ne približava našoj mešćidu. Fe innel melaikete te te edha mimma je te edha bihi benu adem. Jer kaže, meleci e, osjećaju neprijatnost, doživljavaju neprijatnost kao, e, e, od onog što doživljavaju neprijatnost i e, potomci Adema. E, znači, e, ovdje znači imamo e, jedno vezano za meleke, jedno vezano za ljude oko tebe, da, ne, da, da znači, zadah iz tvojih usta ne bude neprijatan ljudima i melecima. Što ima veze meleke, spominje ovdje na ovom mjestu, u mešćidu, zato što ovo ukazuje na to da znači, meleci borave u mešći, da budu, da dolaze u mešći, da prisutuju namazima. Tako što bi smo spominjali meleci ako nisu meleci u čami. Znači, tu su jedne, jedna od dva, dva tumačenja. Šta je smisao i mudrost ovog uh, propisa č, uh, uh, čišćenja uh, usta, zubi, sami svakom? <clears throat> Onda također ukazuje, uh, hadis kaže, ukazuje <clears throat> vrijednost namaza i abdesta, sa, uh, znači da je vrijednost namaza i abdesta veća sa upotrebom i svaka, sa čišćenjem zubi. Znači, to je bitna stvar. Znači, E, također hadis ukazuje na to da je šerijat došao sa olakšicom, lahkoćom. Da, da nas islam, šerijat ne opterećuje stvarima koje su nam teške, u kojima imamo šete, osra. Zašto kaže? Zato što poslanik sam sam kaže, ja, da ja naredio vam da či, da česti, da svaki namaz morate čistiti mi svakom zube, ali zbog, e, znači, zbog toga da nam to ne bi bilo teško, leula en ešuka, da ne bi otežao. U osobi, znači, šerijat sa svojim propisima, e, u svim stvarima se nastoji da nam se ne oteža. A to znači da je opća karakteristika islama, da je s propisima došlo uopćeno sa, sa olakši, da, da, je, da je lahak za primjenu, za život. Da se može s takvim propisima živjeti regularno. A to ne znači da bude ovo dokaz da mi sebi tražimo olakše kako nam se kad čefne iz vidi odgovara nam. <clears throat> znači ne može se iz te opće karakteristike šerijata izlačiti pojedinačni propis. Nego mi na osnovu pojedinačnih propisa olakšice znamo da je to opća karakteristika islama. A onda još jedna druga stvar, eh, hadis ukazuje na poznate jedno, jedno, eh, jedno pravilo šerijatsko, a to je dar od mefasin muqadema la džadbe mesali, da a, eh, otlanjanje šteta, da daje se prednost otlanjanju šteta u odnosu na pribavljanje koristi kada dođe neku stvar hoćemo raditi i u njoj ima i štete i koristi. Daje se prednost da se otklone štete, da se ne radi to kako se otklona štete u odnosu na pribavljanje koristi koji ima iz toga. Dokaz je ovaj hadis, e, kako dokaz hadis? Zato što u hadisu došlo, znači da ne bi otežao u mome umetu, e, otežavanje umetu je šteta, a korist je čišćenje zubi. Pa je data prednost da se, da se otkloni šteta u odnosu na korist koji imamo. Tako imamo za, za alkohol, postepeno zabranjivanje alkohola došlo u kuranskom ajetu da, da u alkoholu ima menafija i kocki alkohol. Ima koristi određenu. Kakve imaju koristi? Prodaja, uh, onda onaj, uh, za, zaradi neko, uh, vrsta prihoda ili tako dalje, uh, posao. Uh, uglavnom, znači ima tome koristi. Međutim, šteta je, šteta je gora, veća od koristi. Pa je data prednost, znači šteti, u smislu data prednost, znači prevagla je šteta da se njoj da prednost u odnosu na određene koristi. I zbog toga je zabranjeno, iako ima u tome koristi. Znači nije, ne, nije uslov da bi nešto bilo zabranjeno da, da, je, da mora biti 100% ta šteta. Znači može biti u tome koristi. Može u tome biti fajda. Međutim, šteta, šteta postoji. Kao što recimo sad kažemo ovdje ovaj, u kocki, evo klasičan primjer, malo prije spominjao na primjer kocke, ono, to što dešava na benzinskim, znači dođu, neko, neko će imati koristi od toga. Imaće korist onaj koji prodaje, zaradi, a ima koristi oni koji učestvuju pa, pa dobije, u kockanju. Ako uzmo da je to kocka, ono, što navuku ljude, pa učestvuje hiljade ljudi, a jedan izvuče, onaj višak ostane, ostane vlasnik i onaj što jedan dobije, on ima koristi. Međutim, šteta koja se uzrokuje većini, I to na, na, jedan, na jedan način koji, koji, e, koji nije trgovina, obrtanje i tako dalje, vid prevare, uzmanje ljudima i metka bespravno, u tome ta šteta. I zbog te štete prevagno je znači, propis na štetu u odnosu na koristi koji imaju kocke. Uglavnom navodim u kontekstu ovog je što je došlo hadisu, da ne otvaramo tu temu. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,